Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը չի մասնակցելու 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Արցախում զոհված 26-ամյա զինծառայողը հետմահու պարգևատրվել է։ Այսօր լրանում է Մոնտեմելկոնյանի մահվան 25-րդ տարելիցը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի պետնախարարի մոտ։ Քաշաթաղի շրջանի ցանկատարածությունները զգալի տուժել են կարկտից։ Մոսկվայում նախատեսված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը չի մասնակցելու 2020 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Այդ մասին նա հայտարարել է 3 զանգվածային լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը։ Իմ մասնակցությունը կլինի միայն որպես Արցախի քաղաքացի, որը ընտրում է նոր նախագահ։ Սա ոչ թե պահի թելադրանքով ընդունված, այլ գիտակցված որոշում է, որը բխում է մեր արժեհամակարգից, ժողովրդավարական եւ քաղաքակիրթ երկիր կառուցելու հրամայականից, ասել է Բակո Սահակյանը։ Քանի որ տեղի են ունենալու նախագահի եւ ազգային ժողովի համաժամանակյա ընտրություններ, Ես որպես գործող նախագահ օրենքով սահմանված իմ լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու եմ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպիսի եւ նախագահի եւ խորհրդարանական ընտրություններն անցնեն ազատ, արդար ու թափանցիկ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Վահագն Էլոյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Այսօր Արցախի եւ Հայաստանի ազգային հերոս Մոնտե Չարլզի Մելքոնյանի ավո մահվան 25-րդ տարելիցն է։ 1991 թվականին նա Արցախ է եկել եւ ներգրավել ֆիդայական շարժմանը։ 1992 թվականից ստանձնել է Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարի պարտականությունները։ Նրա ղեկավարած ամենապատասխանատու եւ փայլուն գործողություններից մեկը Օմարի Լեռնանսկի նվաճումն էր, որտեղ իրապես փայլել է Մոնթե հրամանատարի զորավարի տաղանդը։ Մոնթեն որպես զորավար, ապա եւ հրամանատար կայացավ դժվարին մարտերում, Նա եւ զինվոր էր, եւ հրամանատար, ու եթե մի բան էր նախապատրաստում, տղաների հետ շարքում զինվոր էր ու առաջամարտիկ։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Մոնտի այս խոսքը որպես զգաստացման կոչ էր հնչում ճակատային մարտիկների ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Նա անփոխարինելի դեր կատարեց հայկական առաջին ինքնապաշտպանական ուժերը կազմակերպելու եւ ապա նաեւ կանոնավոր բանակ ստեղծելու մտահղացումներում։ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի Մերձակա մարզելի գյուղում անսպասելի հանդիպում է հակառակորդի BMP-1 զրահամեքենային։ Ծավալված անհավասար մարտում զրահամեքենայից արձակած հրթերի բեկորից զոհվում է Մոնտեն։ Նահետմահու արժանացել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների ազգային հերոսի կոչման։ Մոնտեի հիշատակին գրվել են բազմաթիվ երգեր, գրքեր, նկարահանվել են վավերագրական ֆիլմեր։ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեք հրավիրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Բերքահավաքի եւ քաղաքաշինական որոշ ծրագրերի հետ կապված մի շարք հարցերի քննարկմանը։ Զեկուցման հանդես եկել գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, ով մասնավորապես ներկայացրել է հանրապետությունում իրականացվող հնձի աշխատանքները, նշելով, որ արդեն 5500 հեկտարի վրա կատարվել են բերքահավաք, միջին բերքատվությունը կազմել է 20 ցենտներ։ Անձրևային եղանակների հետ կապված այն վերջին օրերին որոշ չափով դանդաղել է։ Գյուղնախարարի խոսքով հացահատիկահավաք կոմբայների մասով ընդհանուր առմամբ խնդիրներ չկան, իսկ Բերքի մթերումը իրականացվում է հիմնականում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցություն հիմնադրամի պահեստներում։ Բերքը մթերելու հետ կապված գարու մասով արդեն հայտարարություն եղել է, պայմանավորվել է ծորենի մասով վերքը ընդունել Արցախում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստներում 100 դրամով, Հայաստանի Հանրապետության պահեստում Երևանում տեղակայված 118 դրամով, գյուղի աջակցության հիմնադրամի պարտքի դիմաց 108 դրամով, կարգտարարության հետ կապված նախապես որոշել ենք այս տարի լինելու է հողի վարձավճարի եւ հողի հարկի ներում, իսկ մնացած աջակցությունը կքննարկենք մենք տեղում հողօգտագործողների հետ հանդիպումից հետո, որովհետեւ լինելու է տարբերակված մոտեցումներ։ Շուրջ 7500 հեկտար տարածքում բերքահավաք չի լինելու, որի մեջ մտնում են եւ աշնանացան ցանկատարածքներ, ծորենի եւ գարու, եւ այգիներ եւ բանջարանոցային մշակաբույսեր։ Առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցման հանդես է եկել քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նախարարի ներկայացմամբ պլանավորված 4 միլիարդ 936 միլիոն դրամի ծրագիրը գերակատարվել է եւ արդեն իրականացվել է 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի աշխատանք, որի գերակշիռ մասը ֆինանսավորվել է։ Պետնախարարը կարևորել է իրականացված աշխատանքի ծավալը, ընդգծելով, որ կառավարությունը ժամանակին կատարելու է իր ստանդարտ պարտավորությունները։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանձնարարել է խորհրդակցությանը ներկա ֆինանսների նախարար Արտուր Հարությունյանին քննարկված բոլոր ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացնել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի ցանկատարածությունները զգալի տուժել են կարկտից։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը շրջանի հարավային թևում տեղացած կարկոտ անձրևը քամիները մեծ վնաս են ասրել Աղաձոր, Արծվաշեն, Իշխանաձոր, Վարդաբաց, Մամար, Կումայրի գյուղական համայնքներուն եւ պետական պաուստային ֆոնդի հողատարածքներին։ Հատկապես շատ են դուժե Թոմասարի Բարսավանդակի հարաբարեմտյան կողմի ացատիկի ցանկատարածքները եւ նշված համայնքների դրանք կազմում գտնվող բնակավայրերի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տարածքները։ Ըստ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության տեղեկանքի, ամբողջությամբ վնասվել է 5371.5 հեկտար ցանքատարածք շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Տեղեկացրեց, որ հողօգտագործողներին կտրվի փոխհատուցում կրած վնասների դիմաց։ Բաց այդ, նրանք ազատվեն հողի վարձավճարներից այլ հարկերից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աշխատանքային այցով օրերս Արցախում էին գտնվում Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության սննդաբթերքի անվտանգության պետական ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ։ Արցախի գործընկեր կառույցի հետ հանդիպան ընթացքում քննարկվել է բնակիչների կողմից իրականացվող մսացու անասունների մորթը սպանդանոցներում կատարելու հարցը։ Որքանով է խնդիրը լուծելի Արցախում եւ ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղությամբ, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց գործում է սպանդանոցային մորթը, սակայն ոչ լրիվ ծավալով։ Հուլիսի 1-ից լրիվությամբ այն կսկսի իրագործել Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ Արցախում հարցը դեռևս քննարկման փուլում է։ Արցախի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության պետ Կարեն Ասրյանը մեծ զրույցում տեղեկացրեց, որ հայաստանյան պատվիրակության օրակարգի ամենաուշագրավ հարցերից մեկն այն էր, որ մսացու անասունների մորթը պարտադիր պետք է կատարել կիրառվի միայն սպանդանոցներում։ Փոլիսի մեկից արդեն սպանդանոցային մորթը դնում է պարտադիր օրենքահանջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր մոտ նույնպես իրենց ներկայությամբ եւ ծառայությամբ պետի եւ տեսչության պետի մասնակցությամբ քննարկվել են այդ դերերը եւս այստեղ Կարեն Ասրյանը գտնում է, որ Արցախում նույնպես պետք է կիրառվի սպանդանոցային մորթը, քանի որ այդ պարագայում իրացման ենթակա կենտանական ցակման ցնդամթերքը կլինի կենտրոնացված եւ որ ամենակարևորը անասնաբուժ մասնագետի անմիջական հսկողության ներքո։ Մեր մոտ առայժմ կարելի ասած դեռ ուսումնասիրությամբ փուլում է այդ գործընթացը եւ պետք է սրանից հետո յուի արդեն ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն։ Նույն միանշանակ ոլորտին ևս պետք է դիսկոնդամուցային մոտ դա չի քննարկվում։ Իսկ ինչ այդ այս հարցը ակտուալ չէր։ Ինչ այդ սովորական ասենք համայնքներում եթե կամ մսավաճառներն էին գնում այդտեղ իրենց մոտ իրականացում կամ համասնատերերն էին մորթում, բայց այդ սպասարկող համասնաբուժի անմիջական մասնակցությամբ համասնաբուժական ուղեկցող փաստաթուղ, այդ ուղեկցող փաստաթղթի հիման վրա միսը բերում են եւ այստեղ մեր կենտրոնական շուկային գույցունի մսակապային եւ սնդամ ցերքի հսկողական կետ, որտեղ վերջնականապես արդեն ավելի մալակերտի զմում է տեղի ունենում, իսկ կասկածի դեպքում արդեն արտադրի ուղղությունը մեր համապետական համասամբուրական լաբորատորիա արդեն մամլեյաբանակ բար կասկածի դեպքում Տեսչության պետը իրազեկում է, որ մոտ ապագայում նախատեսվում է հանրապետությունում անասունների պարտադիր սպանդանոցային մորթ, իսկ մինչ այդ սպառողներին տեղեկացնում է, որ իրավիճակը վերահսկվում է լրիվությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի համար 1-2-7-11 դպրոցների քննական կենտրոններում ընթանում են հայոց լեզու եւ գրականություն առարգաներից միասնական քննություններ։ Ըստ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով միասնական քննությանը հայտագրված է 274 դիմարդ։ Տեղեկացնենք, որ միասնական քննությունները ընթանալու են հետևյալ հաջորդականությամբ. հունիսի 15-ին ֆիզիկա, հունիսի 19-ին օտարլեզու, հունիսի 22-ին մաթեմատիկա, հունիսի 25-ին քիմիա եւ հայոց պատմություն, հունիսի 27-ին ռուսաց լեզու առարկաներից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպում Մոսկվայում նախատեսված չէ։ Այս մասին ասել է վարչապետի մամուլոկ քարտուղար Արմեն Եղոյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտներ դարձել, որ նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը Մոսկվա, ուր նա ներկա կլինի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների հունիսի 14-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը ներկա կլինի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի արտգոսնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը երեք Ալմատիում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգոսնախարարների խորհրդի նիստին։ Իր ելույթում Հայաստանի արտգոսնախարարը գործընկերներին ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև շփման գծի երկայնքով Բաքվի գործողությունները, շեշտելով, որ դրանք անընդունելի եւ անպատասխանատու քայլեր են ուղղված իրավիճակի սերմանը, որոնք կասկածի տակ են դնում խաղաղ բանակցությունների առաջընթացը ապահովելու Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։